Obiteljsko gnjezdo Svim slušateljima internetskog radio Srem želim dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Obiteljskog gnjezda. Emisija je posvećena mjestima i obiteljima vukovarsko semske županije koji svojim životom i radom dokazuju da se na ovim prostorima može živjeti i uspjevati – Danas ćemo vam predstaviti selo Opatovac u općini Lovas. Općina Lovas ima dva naselja, Opatovac i Lovas, gdje sve skupa živi oko 1200 stanovnika. Samo naselje Lovas je puno veće i broj više stanovnika od Opatovca, a sastoji se od oko 900 stanovnika, dok samo naselje Opatovac broji oko 300. Ima jedan kućerak u srijemu Zidan je od blata i zinata S pogledom na Jablanove grane I salono za plakanje Iza njega vinograd u redu Mali podrum ukopan u brijegu Ej, da mi je u njem popit vina Pa da umre od milina e, Kad bi srce večerak u srijemu Mladost moja stanuje u njemu Zaspala je sputanih ramena U piđami od vremena Tamo gdje se u društvu poema s nogu bježalo od žena Pjevalo se najljepše na svijetu Pokraj lampe na buretu e, e, Kad e, srce e, do času smo se sreli s načelnicom općine, gospođom Tanjom Cirbom, koja je predstavila svoju općinu i objasnila kako pomažu svojim građanima koje, koje ustanove imaju, na čemu rade i što vide u budućnosti na tom području. Dobar dan, gospođo načelnice. Dobar dan, hvala što ste nas posjetili. recite nam nešto o općini Lovas. E, općina Lovas nalazi se, jel, kao što znamo, na istoku Vukovarsko-Srijemske županije. E, u svom sastavu imamo dva naselja, to su naselja Lovas i Opatovac. Ukupno prema zadnjem popisu stanovništva imamo 1215 stanovnika. Živimo ovdje u ruralnom području gdje je poljoprivreda pretežna djelatnost. Nažalost, nosimo se s nekim problemima kojim se nosi i cijela ova županija. Moram spomenuti da je općina Lovas imala velika stradanja tijekom domovinskog rata kada smo bili okupirani i kada nam je ubijeno ili poginulo 89 mještana. Evo ovih dana obilježavamo dana stradanja. Imamo i te tužne obljetnice, imamo i još uvijek jednu nestalu osobu. Sva ta ratna teška stradanja i žrtve, evo, rezultat su onoga kako danas Lovas i Opatovac izgledaju, taj puno manji broj stanovnika u odnosu na broj stanovnika 1991. godine koji je bio 2300 stanovnika. Puno manji broj stanovnika, evo rezultat između ostalog i stradanja mještana općina Lovas, a isto tako i progonstva gdje se jedan dio ljudi nastanio onda van općine Lovas gdje je ostao jel, i evo sad danas ne toliko značajno. Mladi ljudi odlaze iz cijele ove županije, pa i šire, iz ovoga kraja. Općina Lovas nije toliko pogođena odlaskom mladih ljudi i evo tu se, to je nekako težište našeg rada da mještanima osiguramo kvalitete uvjetne za život i rad i da poglavito evo zadržimo mlade obitelji. to je zaista lijepa vijest a ja sam čula recimo da u Lovasu nema nezaposlenih ljudi. Kako ste to postigli? Pa e, to vam je vjerojatno informacija koju ste imali proteklih godina e, prije gospodarske krize koja je nastupila. E, naša situacija danas nešto je drugačija, imamo nezaposlenih osoba. Međutim, ja moram istaknuti na području općine djeluje nekoliko jakih gospodarskih subjekata, tipe poljoprivredne zadruge, lovac, tvrtke Arator, tvrtke Triko, čiji pogon, tvrtka iz Iloka, čiji pogon djeluje u lovasu, tekstilna industrija. Evo i veći niz obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, nešto privatnih obrta, tvrtku Citrus sam zaboravila, tako da nije bilo većih eh, događanja u smislu otpuštanja ljudi kako se to masovno dešavalo u državi. Evo mi smo tu i kažem imali sreću da su tvrtke evo čvrsto danas stoje na svojim nogama, da su preživjele krizu, da su zaposleni ostali, no imamo, imamo jedan broj nezaposlenih ljudi na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. <clears throat> Mada kaže mi se trudimo evo na sve moguće načine da tu budemo od pomoći. E, to je zaista lijepo čuti. E, recite nam šta općina Lovas e, pruža obiteljima u svojoj općini, šta imate od usluga ili ustanova koje pomažu da ljudi tu žive i da ne odlaze? Evo ja ću sad te usluge i potpore pokušati sistematizirati pa ću krenuti od onih najmlađenih, dakle od novorođenih beba, e, mladim obiteljima sa, odnosno obiteljima sa novorođenom djecom, općina ima program potpora za svako novorođeno dijete, prvo u obitelji daje 7000 kuna, za drugo novorođeno 8000 kuna, za treće novorođeno dijete 10, odnosno četvrto i svako sljedeće dijete dajemo 12000 e, kuna. Znam da to je presudno od nekakva pomoć koja će vas potaknuti da obitelj dobije dijete, ali evo kada dođe do rođenja djeteta nastojimo i tu biti od pomoći. Imamo kvalitetan dječji vrtić gdje smo evo pokušali pogod, e, dati jednu pogodnu cijenu, e, roditelji plaćaju 310 kuna, znači zajedno sa hranom, boravak djeteta u vrtiću i imamo kvalitetnu e, vrtićku nastavu, znači profesionalno osoblje. Ono što me radi, što uvijek vrlo rado ističem je to da imamo dvije vrtićke grupe, znači cca 35-40 djece je u vrtiću, što evo nije karakteristično za ovaj kraj. Imamo kvalitetnu predškolsku nastavu, dakle takozvanu malu školu koju u potpunosti financira općina Lovas i traje cijele godine, odnosno onako kako to zakon nalaže od 1. listopada do 31. svibnja iduće godine mi je produžimo do kraja školske godine. Kompletno je financira općina Lovas također sa stručnim kadrom i evo opet ističe mi ove godine imamo 17 djece, to su budući prvašići na jesen, što je jedan lijep razred. Ove godine u prvi razred smo ih upisali 14. Znači to je u biti povećanje broja djece u odnosu na godine, našu godine nakon povratka kada je bilo četvero, petero djece, kada je osnovna škola Lovas recimo imala maksimalno 60 učenika, danas ima 84 s tim da i ovih 40 djece je uključeno u jel, vrtička dešavanja. Vrtić nije inače u, posebno ustrojstvena jedinica osnovne škole Lovas, tako da evo možemo reći da naša škola skrbi o cca 120-130 djece, što je zaista lijepi broj. U... osam razreda? osam razreda. Učenici kad krenu u prvi razred osnovne, mi nabavimo knjige za prvašića, odnosno dajemo obitelji potporu od 500 kuna. Obitelji koji školuju troje ili više djece nabavljamo najskuplji komplet udžbenika. Ove godine smo nabavili i kompletno bilježnice e, za sve učenika, a evo sad kako sve vrijeme kada se lokalni proračuni polako stavljaju na papir, pripremaju za iduću godinu, namjeravamo staviti i nabavku knjiga, e, iduće godine se mijenja ta naklada knjiga, tako da mislim da ćemo uspjeti isfinancirati nabavku knjiga za udžbenika za sve učenike, sve kako bi pomogli roditeljima. Ni školske aktivnosti tu još financiramo, tipa ne znam, škole plivanja, eko škole, podupiremo onu školsku kuhinju tamo gdje su roditelji siromašni. Evo, baš danas smo raspisali ili jučer i natječaj za studente, za studentske stipendije, a učenicima i srednjoškolcima zajedno s vukovarsko srednjskom županijom sufinanciramo prijevoz za učenike. Evo, to je jedan od mjera kojima pokušavamo pomoći mladim obiteljima. Za mlade, one malo odrasli što kažem, koji su prošli školovanje, obično putem mjera stručnog osposobljavanja za rad ili unutar općine ili u našim uredima, poput Ureda za međunarodnu suradnju Tintla, čiji smo suvlasnik, da tako kažem, i sufinanciramo rad. Evo, pokušavamo pomoći mladima i da steknu ta znanja i vještine kroz stručno osposobljavanje a također kroz niz projekata, evo jedan imam pred sobom, Lova za mlade, pokušavamo evo, iznaći radna mjesta za te mlade koji su kažem, tu imaju malo specifične vještine i znanja za rad na europskim projektima, ali evo pokušavamo i njih na neki način zbrinuti. šta pružate starijim obiteljima ili starijim građanima? Evo, mene je da ste me to pitali. E, do sada smo tu imali svojevrstan problem. Deset godina je općina ova svodila kvalitetan program Pomoć u kući koji je prije par godina tadašnja ministrica Opačić ukinula zakonom i tu nam se e, javio jedan veliki problem gdje nam je jedno 180 do 200, zavisi kako kada, starih i nemoćnih ostalo bez one pomoći u kući koji su imali 10 godina na koji su bili naviknuti. Općina se tu na brzinu snašla i formirali sam vlastiti odsjek za socijalne usluge, uposlili dvoje djelatnika koji su nekad radili u tom programu i tu smo e, evo zadnje dvije, tri godine interventno reagirali, odnosno pomagali tamo gdje je nužno starim i nemoćnim osobama. Ovih dana imamo obavez da nam kreće projekt želi koji smo kako sam već spomenula, e, mi smo dionici Ureda za međunarodnu suradnju TINFA, putem TINFA smo aplicirali, projekt za želi najava je, moram reći najava jer još uvijek, kažem, nisu niti potpisani ugovori, E, da će uskoro krenuti program. Prema onome kako smo ga mi aplicirali, 50, e, pardon, 25 žena bi radilo programu i skrbilo o starim i nemoćnim osobama na području općine Lovas. Mi što se tiče starih i nemoćnih, evo uvijek prigodom ne znam, nekih blagdana tipa Uskrsa, Božića, obiđemo svaku kuću gdje su stari i namoćni, podijelimo im naš slovarski list koji redovno izdajemo i neku simboličnu poklon paketić. E, u biti što je poanta, ti posjeta da svaku kuću gdje žive stari i nemoćni netko posjeti prilikom blagdana. Naše stare i nemoćne obilazimo u domovima koji su smješteni, njih redovno obilazimo. Također vrlo je aktivna udruga umirovljenika, evo čiji rad mi sufinanciramo i onda i oni imaju niz tih aktivnosti za umirovljenike koje mi podupiremo. Evo, trudimo se, kažem, od, od rođenja, što kaže od 7 do 77, pa i dalje i prije i poslije, evo, pomoći i biti na usluzi svakom mještaninu općine vas ja, bih ja bi već možda pitala, spomenuli ste par puta za Tintel, mhm. e, kako je došlo do tog projekta, e, kako je to nastalo? Pa evo, to su moji prethodnici, e, tadašnji načelnik gospodin Željko Cirba i tadašnji načelnik općine Tovarnik, susjedne općine Marinko Beljo, slijedom iskazanih potreba, slijedom ukazane potrebe da se općine polako pripremaju i da stvaraju kapacitete za tada nadolazeće europske fondove, ali slijedom toga što je bilo niz potreba, a malo novaca, pa se već onda radilo na projektima sa međunarodnom zajednicom i unutar Europe i van, sa drugim državama, gdje se na neki način prijavljivali projekti, tražila pomoć. Neke stvari su i dosta stvari recimo u vas realizirana na taj način. Postalo je jasno da e, moramo stvoriti kapacitete, a isto tako da smo premali da bi nastupali sami. Sjeli su sa ostalim čelnicima, općinom Tompajevci i tada je bila i općina Njemci i evo dogovorili formiranje tog ureda. Nešto kasnije su Njemci izašli, ušao je grad Ilop, a evo prije dvije, tri godine nam se pridružila i općina Stari Jankovci. Dakle, Ured za međunarodnu suradnju je u stvari jedan stup te dobre međuopćinske suradnje gdje mi zajedno Uh, zavisno svako od svojih potreba, nekad svi zajedno, nekad jedna, dvije općine, evo sa svojim partnerima i prijavljujemo i realiziramo projekte, dakle sami puno projekata koji smo, gdje smo premali, a evo, sjedne se, dogovori se i mislim da ta međuopštinska suradnja od 2005. već ide niz godina, mijenjale su se političke opcije, mijenjali su se načelnici, ali ona bez obzira na to dobro funkcionira, općine su financiraju rad ureda i evo cijeli niz projekata je izašao iz toga ureda. Imate zaposlene u tom uredu? Da. Koliko? E, voditelj ureda je gospodin Mladen Markešić. On ima pored sebe stalno zaposleni dvoje kolega, a svi ostali su uglavnom mlade osobe uposlene na projektima. Svi oni kako i prijavljaju projekte, tako kad se otvori projekt koji nosi radna mjesta kao za iz projekt želi će imati svog voditelja projekta i asistenta, svi oni su, kako bi olakšali općinama financiranje rada ureda, oni su vam uposleni na projektima, znači njihov se rad uglavnom financira iz projekata i onda te projekte uglavnom vode i na njima asistiraju mladi ljudi, to je što sam već spomenula, način kako mi pokušavamo kroz razno razne aktivnosti evo te mlade u posjeti. Puno hvala na ovim informacijama, gospođo Cirba, i ja vam želim da nastavite i dalje tako dobar i, i uzoran rad. Evo, hvala vam lijepo još jednom i lijep pozdrav svim slušateljima. Doviđenja. U selu Opatovac upoznali smo obitelj Pole, obitelji koje se sastoju od oca Ivana, supruge Jolanke i sinova Mislava i Domagoja. Gospodin Pole bio je član općinskog poglavarstva općine Lovas u periodu od 2001. do 2005. a u općinskom vijeću od 2013. do 2017. Zamolit ćemo ga da nam kaže nešto o samom selu. Po čemu je selo Opatovac dobilo ime? Samo mjesto Opatovac je dosta staro mjesto. Prvi podaci govore da je, da je zabilježeni podaci su bili iz 13. stoljeća gdje su prvi stanovnici bili takozvani Horvati. Vjerojatno to su ime dobili po svom porijeklu nekomu odakle su došli. I naseobina trajala sve do naših dana s manjim ili većim brojem stanovnika. Samo naselje dobilo naziv po nekom e, mišljenju po jednoj opatiji koja je smještena 500 metara od današnjeg naselja prema Lovasu, koje je za danas točna lokacija sama nije zabilježena, se prepostavlja gdje bi možda mogla biti. U povijesti je se mijenja broj stanovnika, sa najvećim brojem bilo negdje oko 900, da bi s današnjim stanovnika pali na nekih 300 osoba koje imamo danas. Ima li u Opatovcu nešto znamenito? Pa Opatovac kao mjesto mogao biti znameniti jedino po samome Dunavu, po pješčanim plažama i po šumama. A u same šume i pješčane plaže vezane su dosta staništa ptica koja su ovdje mnogobrojna. Gdje se može povezati taj sportski ribolov i sam odmor i rekreacija. Imate li neki sportski klub da je u samom mjestu imali, imali smo dva kluba. Imamo nogometni klub koji smo imali sve do nedavno, koji je dosta stari, koji e, datira od 1931. godine sa dosta onako solidnim uspjesima. Ugasio se prije dvije godine i sada imamo stolno klub koji je izuzetno aktivan kroz mladež, kroz kadetske uzraste i koji ima izuzetne uspjehe na državnoj i na lokalnoj razini. I zašto bi ljudi željeli doći u Opatovac? Vidite li vi neke potencijale za ovo mjesto? Danas u Opatovcu vidimo jedini potencijal kroz, e, kroz e, neki turizam ili kroz e, odmor ili sportsku rekreaciju starih osoba, pa što bi vjerujem možda privuklo i mlađe osobe vezano najviše uz Dunav i neki način Izuzeti smo od e, gužve, od vreve, od e, svih drugih stvari koje neki način čine dinamiku ovog društva. E, hvala gospodine Pola. Sada ću preći malo na vašu obitelj. <laughs> tu je i gospođa Jolanka. recite nam malo nešto o sebi i svojoj obitelji. Kako živite? Kako živimo? Živimo e, smatram normalnim obiteljskim životom. Suprug i ja smo oboje zaposleni. E, sinovi su, stari sin je e, završio e, ekonomski fakultet u Osijeku. Trenutno je na stručnom osposobljavanju u Vinkovcima, u jednom, jednoj privatnoj firmi. Ja radim u Iloku, u poljoprivrednoj ljekarni, inače sam agronom po struci. Suprug radi u općini Bogdanovci na mjestu pročelnika i mi živimo jedan, jedan normalan, skroman obiteljski život. Miran, ajmo reći. Um, znači, jeste li vi rođeni Opatovčani ili ste došli tu živjeti? E, ja sam rođena Opatovčanka, odnosno rođena sam u bolnici u Vukovaru, normalno, ali sam od malih nogu ovdje, kao i suprug suprugovi roditelji su doselili iz Hercegovine, sa područja općine Jablanica, a moj otac je starosjedilac ovdje, stari Opatovčan, bunjevac porijeklom, a mama je iz e, Bosne, e, s područja općine Žepče. E, kako se živi u Opatovcu? Pa u Opatovcu se živi, možemo tako reći, mirnim, mirnim, tihim životom, u biti bez ikakvih velikih stresova, onako jedna oaza mira i tišine, čisto opuštajuće, bez nekih sadržaja za mlade, što je naravno veliki hendikep za našu djecu, za mlade generacije, jer nikakvog sadržaja ovdje nemaju da bi ih malo privukao, da bi malo da bi ih animirao da ostanu ovdje. S čime se ljudi ovdje bave i e, kakva je struktura stavništva? E, mahom se ljudi bave poljoprivredom, što je isto u zadnje vrijeme rapidno u krizi. Jedno vrijeme je bilo jako e, aktualno i razvijeno stočarstvo, međutim samom krizom, gospodarskom i svim ostalim elementima stočni fond je strašno uništen tako da ljudi preživljavaju većina od ratarstva, nešto malo od vinogradarstva i voćarstva i ostalo je stanovništvo mahom se sad preferira starije stanovništvo, nešto malo nas je zaposleno na području Vukovara, nešto u Iloku, a ostalo je sve većinom umirovljenici. Kakva je po vama budućnost ovog sela? Odnosno, hoćete li opstati? kakva je, kakav je sad trend trenutno, smatram da nećemo ostati. Mladi ljudi nastoje e, otići iz sela. E, zašto? E, radi nerazvijene infrastrukture, nema radnih mjesta, ljudi, mladi ljudi idu mahom za boljim životom, gdje mu je sve na jednom mjestu, gdje su vrtići, škole, gdje... Ovdje je sve bazirano na vožnji cirka 20 km do prve neke destinacije, bilo, bilo da bi dijete odveo u školu na neku aktivnost ili šta, što je izuzetno poskupljuje život. Tako da mislim da e, perspektive nema jedino kao s godinama kako mi budemo stari ili prestali radno aktivni bit, smatram da ćemo biti samo jedno veliko vikend naselje i ništa drugo. Što vam najviše nedostaje, to ste upravo <laughs> rekli, a oko čega bi odgovorni ponajprije morali povesti računa? E, da bi djeca, odnosno mlađi naraštaji na kojima je budućnost, ostali ovdje, smatram prvo da, da, su, da su već trebali i da bi trebali osigurati radna mjesta za mladež, i nekim poticajnim mjerama u gospodarstvu ili već ne znam u čemu e, animirati omladinu da ostane. Inače, trend je raseljavanja, kao i nažalost u cijeloj Hrvatskoj, ali ovaj kraj, istočni kraj pogotovo. Što biste savjetovali svojoj djeci oko egzistencijalnih pitanja? Biste li općenito nešto rekli mladima u selu? svoju osobno svojoj djeci e, ja bih osobno voljela da ostanu, naravno vezana sam jako za njih, međutim e, nikad ih ne bi sputavala e, i prepustila bi im odluku bez obzira na moje mišljenje, bez obzira na moje osjećaje, ja bih im prepustila e, odluku da oni odluče samostalno, kao što ih, smo ih i do sad odgajali, da samostalno svojom glavom razmišljaju i da ako odluče da ostanu, Eh, zdušno bi ih podržala, a ako odluče da ostanu, eh, da odu, ja bih im opet pružila podršku. Ne bih ih sputavala ni u jednom momentu. Vi, gospodine Pole, šta biste vi savjetovali svojoj djeci i općenito mladima na selu? Općenito mladima na selu, kao i svojim djeci, savjetovao bih to da uz malo odricanja može se živjeti i na selu. Eh, Uvjeren sam da ako su naravno primanja obostrana sa, uz, uz obitelj, da uz malo troškova može se mirnim životom i neki način može lakše pripremiti za onu vrevu i gužu na radnom mjestu, ako se neki način psihološki odmori u samom mjestu, u prirodi, uz rijeku, uz potok ili neku drugu zanimaciju i kroz lagani sport u životu na selu. Kako izgleda vaš radni dan? Imate li hobija? Priuštite li si večernje izlaske u grad ili ljetovanje na moru? Pa sam dan radni uklopljen tako da e, prvih 8 e, sati dana probrojem na poslu, nakon e, čega se vraćam kući i obilazim okućnicu, vrt u nekih par sati to je tog posla, a nakon toga uglavnom se baziram na laganu sportsku rekreaciju sukladno mojim samim godinama. A e, kojim sportom se bavite? Pa isključivo sada već u, u 55. godini bavim se stolnim tenisom uz samo igranje i edukaciju mlađih naraštaja. A jeste li vi predsjednik e, kluba? Ili? Vodim e, stolni tenis klub Opatovac, a isto tako predsjednik sam Županijskog stonoteniskog saveza. imali smo zajedno sa ostalim članovima saveza imali smo dobrih uspjeha u zadnjih nekih e, osam godina na nivou cijele županije. Koliko imate članova u klubu? Pa mi u samom klubu Opatovačka imamo negdje oko 30 e, osoba koji se bave što aktivno, što poluaktivno samim sportom. A djece same? Same djece negdje preškolskog i školskog osmogodišnjeg uzrasta ima ih 16. E, 16 koji su počeli se baviti slovnim tenisom zadnjih godinu dana i četvoro koji već drugu, treću godinu nižu dobre rezultate u samom vrhu svog uzrasta. E, ima li Opatovac školu, gospođo Jolanka? Ima e, osnovnu školu koja pripada područnoj školi Lovas, od prvog do četvrtog razreda. Znači četverogodišnju, nakon toga djeca idu organiziranim prijevozom u Lovas. Tamo ima osmogodišnju. Tako je, tako je. A vi kako živite u Lovasu? Imate li neki kud ili neku udrugu žena ili... Kod nas u Opatovcu nema. U Lovasu postoji u općini, postoji kud, međutim tu su e, što se tiče odraslih osoba e, u Lovasu postoji, u Opatovcu ne, nema ništa, međutim djeca iz Opatovca idu, e, djeca školske dobi idu u Lovas na te obučavanje na folklor, na sviranje tamburice i tako. Mhm. Znači, tamo gravitira. Tako je, da, da. A kojem gradu isto tako, recimo, gravitira se Lopatovac? Šta vam je bliže? Vukovaru. Mi smo na pola puta između Iloka i Vukovara, međutim u Vukovaru smo više, na, Vukovar smo bazirani, jel? Da. E, možete li otići na, recimo, izlazak na večer u grad ili u kino ili na more? Idete li svake godine? svake godine idemo na godišnji odmor, priuštimo si jedno 7 do 10 dana, zavisi kako kada, pošto ima, do nedavno smo imali dva studenta, pa je to bilo ipak malo e, otegotna okolnost, međutim, ovaj, ipak si priuštimo barem tjedan dana, maknemo se iz ove sredine, odemo malo u planine, malo spustimo se i do mora, tako da više provedemo jedan, ajmo reći, radno aktivni godišnji odmor. Nismo e, bazirani na jedno, striktno na jedno mjesto, nego više putujemo. Mhm. može li se usporediti život u Opatovcu prije 40 godina i danas? E, prije se također teško živjelo, ali su ljudi ipak bili skromniji. S kojim se problemima suočavaju osobe treće životne dobi, ako znate, recimo vaši roditelji, rekli ste da imate pa, roditelje? E, problem je što nemaju, recimo kod nas ambulanta, e, zdravstvena zaštita je organizirana tako da je ambulanta jedan put tjedno, srijedom dolazi liječnik u, u Opatovac. To je jedna od težih situacija za stare ljude, e, oni koji nemaju tko da se brine o njima, njima je to teško e, i vožnja autobusom do Vukovara, e, e, autobusna linija ambulanta u Lovasu radi svakodnevno, međutim autobusna linija Lovas Opatovac ne postoji. Znači ti ljudi nemaju opciju, stariji ljudi koji nisu mobilni, nemaju opciju za otići k liječniku, nema ljekarne, pošta je ugašena, jednostavno E, za starije osobe pogotovo koje su slabo mobilne i jako težak život ovdje. Imate li nekih e, ljudi koji obilaze te stare, e, recimo kroz projekte općine? Postojao, je taj projekt Geronto domaćica, međutim sad je to nešto ove godine u nekom zastoju, zašto ne znam, razloge. Međutim, nešto se govori da će ponovno biti oformljeno i da će od nove godine e, ponovno se pokrenuti da bi se malo poboljšala i e, skrb o starijim osobama, pomoći što se tiče nabavki lijekova i ostaloga. Odnosno Vlada Republike Hrvatske financira, ponovno, kroz program zaželi od 2018. godine kroz narednih 24 mjeseca financirat će pomoć starijim i nemoćnima. Mhm. kroz većinom upošljavanje žena. Da. E, koliko ovdje ima recimo nezaposlenih žena koje su recimo u dobi od nekih 50 godina, nisu još za penziju, a mogu raditi, a nemaju prilike? Točan broj ne znamo, ali ima ih dosta ih ima i kojima će taj program koji nije osobito nešto veliko plaćen jako dobro pomoći u, u samom popunjavanju budžeta mislite li da se vaša općina Lovas brine jednako za vas u Opatovcu kao i za A, pa, Definitivno da općinske vlasti se žele brinuti za, za populaciju ako ovdje jeste, ali sve to ovisi naravno o programe mjerama koje država propisuje za pojedine područja. Da, zato što smo dio ove zajednice. Jer ne, sam, sami od vlasti sredstava teško da mogu neke veće zahvate napraviti. Mora jedino isključivo od pomoći bilo od fondova, bilo od nekih drugih e, izvora sredstava. Ima li u selu nešto da je izgrađeno ili napravljeno iz europskih fondova? Pa trenutno u samom mjestu imaju dva projekta koje će se participirati za te fondove. To je samo uređenje Doma kulture i jedne multikulturalne kuće koja je ovdje bila na prostoru bivšeg Sokolskog doma koje stane preko stotinja godina koje je staro ovdje u naselju. Ta dva projekta bi trebala proći kroz, e, kroz financiranje tih EU e e fondova. Mm, čemu bi ti projekti pomogli? Pa više neki način e, razvoj civilnog društva kroz e, bolje poboljšanje življenja, kvalitete življenja kroz to. Jer bi u samom domu uređenjem doma bi se poboljšao neki način i prostor gdje se obolja zdravstvena zaštita koja je mhm. jednom tjedno ovdje, a djelovali bi na, na mladež i na starije kroz sportske aktivnosti mlađih i ljudi srednje dobi. Recimo, spričali ste mi o nekoj pametnoj klupi koja je sad nedavno instalirana u vašem selu. Ovdje kroz naša naselja prolazi, to je projekt cikloturizma kroz e, e, županijski dio, koje to je ruta Srijem, koja ide od, e, od negdje Vinkovaca ili Đakova Vinkovaca, prolazi kroz naše mjesto, ide prema Iloku i kroz to su stavljene pogotovo za tu svrhu stavljeni su, postavljena pametna klupa koja je proizvod e, naših stručnjaka gdje mogu e, biciklisti i druge osobe mogu se priključiti na internet ili puniti svoje mobitele, telefone i biti neki način na svakom kraju svijeta. Mm, jako interesantno. <laughs> s tim u vezi pokušava i općina kroz e, suradnju sa udrugama naselja Opatovca da jedan prostor pripremi baš u to svrhu gdje bi se ti turisti kroz e, vožnim biciklima mogli smjestiti ili prenoćiti i vidjeti neki način i ovu prirodu koja je djelomice čak i netaknuta na pojedinim područjima mjesta. Neki kamp ili neki... Nešto poput kampa. Za, za te turiste, bicikliste. Za da. E, šta bi još moglo priući potencijalne turiste u Opatovac? Pa osobama, namjernicama koje dolaze u našem mjesto moglo bi se pored svih tih prirodnih blagodati priuštiti i sam Dunav koji ima izuzetne pješčane plaže, ima izuzetno razvedenu obalu gdje ima pet velikih ada ili riječnih otoka koje su velike, bogate šumom i bogate su i, i samim divljačima i sam voda bogata ribom. Imamo izuzetnu plažu, negdje na pješčanu plažu koja je nekih tužine oko 1000 metara, širine 200 metara sa plićacima. To je negdje oko dva mjeseca do tri mjeseca kroz godinu je vrlo aktivna i pruža djeci užitke kao i osobama drugih doba. Ja sam čula da tu mnogi vukovarčani dolaze um, da se kupaju. Dolaze iz mnogih drugih nasilja, od Iloka do Vukovara, iz unutrašnjosti Tovarnik, Čakovci, Berak, dosta osoba dolazi ovdje. Čak i Vinkovčani. Čak i Vinkovčani, da, koji su na neki način došli do negdje ima desetak obitelji koji su naselili ovo mjesto gdje su kupili kuće i, i ostali su ovdje. Znači imaju kuće i dolaze ovamo ili baš se preselili? Kuće zbog e, mira u mjestu, zbog netaknute prirode, zbog, e, zbog razvoja i ribičkog turizma. E, Kakve odnose imate sa susjedima? Družite li se ovdje u Opatovcu? Nema nas puno, ali susrećemo se, neki način i nas je uhvatila na pošast e, o tome da dosta osoba se veže u svoj dom, tako da više se neki način više su u svom domu, u ugodnom domu gdje i mladež i djeca, što možda nije dobro, imaju sve blagodati modernog doba, računala i sve druge stvari gdje na neki način ga možda odvlači od, od, od izlaska van da se možda manje druže. A mi stari se družimo kroz pa, neka mala vidove sjela koje odlazimo jedni kod drugih, koje opet nije zastupljeno kod većine obitelja ovdje. A, s čime se bave vaša djeca i kako oni vide svoju budućnost? Žele li ostati u Opatovcu? Sad teško je proniknuti i vidjeti što čovjek planira kroz njihovih razgovora. Uglavnom Pošto nisu ovdje pa ih ne mogu pitati. Kroz njihove razgovore svi se skloni pričati da bi željeli negdje dalje otići, ali opet kad se malo dublje to sve pogleda, dobar dio bi i ostao ako bi mu se to na neki način uspjelo omogućiti kroz neko bliže zaposlenje. Vjerujem da bi čak možda i ostali ovdje. Zahvaljujem se na današnjem razgovoru u emisiji obiteljskog gnjezdo Internet radija Srem gospodinu Ivanu i gospođi Olanki i zahvaljujem se svim slušateljima na pozornosti, a ovu emisiju pripremila je Ljiljana Kiš, a tehnički uredio Robert Pavelić. Hvala. Hvala, Hvala vama.